dum pausoi la cerbo lernas dudec oble pli rapide. Mal longai pausoi helpas alla cerbo dum lernado. Tiam ripete laboras la areoi ciui iam estis activai dum exerzado. Tiam tamen dudec oble pli rapide. Ciu lernas ion novan? exemple music instrumenton, tio ofte exerzadas dum horoi, tute laula de viso, exerzado maestrigas. Tio tamen ne shainas esti nepre la plei bona voio al successo. Evidente la principa lern proceso ocasas giuste tiam en la cerbo, ciam ni faras dum intervaloi malongain pausoin. Tion raportis esploristoi de la Usona Nazia San Instituto en faca magazino. Ili ei trovis, che en la cerbo, dum la pauso, aperas la samai activezzo schemoi cie dum la exerzoi, tamen trioble pli ofte, cae dudec oble pli rapide. La cerb esploristoi instrucciis tridec test personoin, ripete en taipi sur computila clavaro la nombro sin sequon quar unu tri du quar. Dum en tute tridec ses exerts un uoi, de ciu foie dec secunda dauro, ili devis lerni laueble rapide en taipi la clavo combinon. Post ciu exerts un uo, sequis same longa pauso. Dume, la esplorista te amo registris la electran serb activezon de la test personoi helpe de magnet encefalografio. Dum la unuae dec unu lern unuoi, la lern diagramo de la test personoi acre plialtigis. Se ili commence besonis gis du secundoin, por correcte en taipi unu foie la clavo combinon, Ili du obligis ian rapidezon post dec unu exerts unuoi. Gis la lasta unuo, ili povis ancora nur margene pli altigis ian rapidezon. Surprisis, che la test personoi ne pli rapidigis dum la exerzadoi. Anstattaue ili povis post pauso en la sequa exerzado taipi pli rapide ol antaue. Ancao la lern diagramo speguligis en la cerb activezzo. Post la unuae, dec unu exerzae cae pausae unuoi, la nombro de la neuronae ripetoi mal La cetio activa neurona reto amplexis diversain areoin de la cerbo, ciel exemple la hippocampon cae la entorinan cortexon ciui cun ligigas cun rememoroi cae memor capablo. Por pruvi la neuronain ripetoin en la cerbo, la teamo usis decodigan programon. Tiun programon ili trainis unue helpe de la datumoi, ciui estis cerpitai dum la exerts unuoi, por distingi ciam ciu clavo estis premita. En la sequai pasioi, la decodiga programo analisis la CERB activetson de test personoi dum la pausoi. La programo trasercis la datumaron pri la activetso schemo cion gi estis antaue lerninta cae pruvis che tiu schemo ripetigis en la cerbo dum ciu pauso. La esploristoi volas estonte testi ciu existas causa contexto inter la neuronae ripetoi cae la successa lernado en la comenza faso.